Mustafa mo, ang sakwi ang pamarin bomberman, as in welcome so waits that GG Change Love video. Aram mo na mayo nin si Seaman na mapapakuha ang referensya niya with sin same Costello, Kaya yun na fuduman, nagmatafo na may madabat na fashionin sa Finlandia sa taho kangkawaran. Ang solamenting Pisces sa sakwayan na faagiyo ang pamarin as in address kanman ni Harry sa laog kangkalo na ini. Kaya nagduman na po sa As in, dumantafan ako ah. As in, ansay mo saging din! Sige, kita na mga Pokemon. Apuan mo helicopter kanbulan na para may piloto ning spike na mga Pokemon. Yo, si Twiki Kacho halos ko sing mo yun sing na sa chaya. Lay ako makapaniwala Zuzu. Napakuafan ni Nigo minus sa matematika. Pokemon World Online Live. Sana, mahiling mo kapaki-pakinabang ang napafaling and mga bagong tampok na ini. Salamat sa pagdalan! Asin Baram!